cibiyar dr bukar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau ci gaba ce akan tatsuniyarmu ta jiya yara yara idan ba ku manta ba a jiya mun tsaya ne inda mahaifin wannan yarinya ya sake ba wannan dodo wannan yarinya ya kama hanya sai ya sake tuntuɓe a cikin daji ya faɗi to yanzu kuma za mu ɗora. A wannan lokaci dai yarinya ta mance da abin da mahaifinta ya gaya mata, sai ta yi masa sannu, shi kuwa ya kama ta ya fyaɗa da ƙasa ya murɗe mata wuya, nan take ko haurawa ba ta yi ba. Daga nan sai ya ɗauki gawarta ya jefa a cikin jakarsa, ya ajiye jakar a ƙarƙashin wata bishiya. Ya tafi neman itacen da zai yi tsire da gawar ya gasa, ashe duk abin da yake yi. wata tsohuwa tana ganin su sai ta yi sauri ta cire gawar yarinyar ta jiri duwatsu ta zuba masa a cikin jakar ta gudu da gawar ba ta tsaya ko ina ba sai gidan mahaifin yarinyar nan ta kai masa wannan gawa da dodo ya samo itacen ya ɗauki jakarsa ya je inda zai gasa yarinyar nan ya ci nama sai ya juya duwatsun nan a tukunya ya hura wuta duka ba tare da ya san cewa duwatsu ne yake dafawa ba can da ya ji dutse ya fashe sai ya ce yauwa wannan kwakwalwarta ta fashe sai ya ɗabi fasashen dutsen nan ya cinye da tsohuwa ta kai gawar sai ta ce da iyayenta ku duba abin da kuka sa aka yi wa ‘yarku mahaifin yarinyar nan ya yi wa tsohuwa godiya suka yi sallama ta tafi tsohuwa na tafiya sai uban yarinyar nan ya ƙona gawar yarinyar ya ɗauki tokar ya zuba cikin wata 'yar tukunya ya zuba ruwa sai ya rataye sannan a hankali ruwan tokar nan ya fara ɗigowa daga cikin abin da aka zuba shi da ya ɗugo sai ya ce wannan hannun sarandi ne can kuma idan ruwa ya sake ɗigowa sai ya ce wannan kuma ƙafar ta ce da haka dai kafin wani lokaci yarinyar nan ta haɗu tsaf ta miƙe washe gari kuma sai wannan dodo ya sake zuwa ƙofar gidansu da mai zama bakin ƙofa ta gan shi sai ta shiga gida da gudu ta gaya wa mahaifinta cewa gafa mutumin nan ya sake zuwa sai mai gidan ya fito da suka gaisa sai ya tambayi baƙon wa kuma ya zo nema shi kuma ya ce ya zo ne yana neman wannan yarinyar da ta gudu ta shiga gida wai ya aura sai mahaifinta ya gaya wa bakon nan cewa ai yarinyar ta yi miji tuntuni sai bai ce komai ba ya tafi abinsa bayan 'yan kwanaki aka ɗaura wa yarinyar nan aure da mutumin nan ya sake dawowa sai aka ce masa yarinyar nan ta bar gidan nan take sai ya kife can cikin dare kuma sai rikida ya je inda yarinyar take ya ce zai kashe ta sai yarinyar nan ta nemi mijinta da ya kubutar da ita daga hannun wannan azalumi amma sai mijin ya ce ai shi baya ganin komai kasancewar haka washe gari sai ya je ya sami mahaifiyan yarinyar nan ya ce masa ya lura dai matarsa tana ganin aljanu saboda haka ya dawo da ita baya auren ya sake ta da uban ya ji haka sai ya tambaye ta abin da ta gani sai ta gaya masa duk yadda suka yi da dodo sai baban yarinyar nan ya ba ta wata kyanwa ya ce idan har mutumin nan ya sake zuwa zan ce masa zan haɗa shi da ke ku je gidansa idan har ya rikida ya zama wani abu sai ki ce masa idan da gaske yake sai ta je da kai taka gidanka sai mutumin nan ya ce ta fito mu tafi nan da nan yarinya ta naɗa tabarmarta ta saka kyanwa a ciki yadda ba zai ganta ba ta fito suka tafi suna isa kusa da gidansa sai ya zama giwa sai ya ɗauki yarinyar ya kawo ta kusa da tukunya amma ba ta tsorata ba sai yarinyar nan ta ce idan da gaske kake yi kana rikida to ka rikida ka koma wani abu ƙarami in gani nan da nan ya zama bushiya da ta ga haka sai ta yi tsaki ta ce wannan ai kayi rikidar ƙaya ce ina so ka rikida ka zama abin da ba shi da ƙaya yana jin abin ta faɗa sai ya rikida ya zama ɓera kamar walƙiya sai yarinyar nan ta saki kyanwa nan take kuma kyanwa ta kama ɓeran nan ta lankwame jim kaɗan sai kawai dawaki da jakuna da raƙuma da sauran kayayyakin alatu masu ɗanbin yawa suka bayyana nan da nan ta kwashe su ta ɗorawa raƙuman nan da shanu da jakuna da ta mallaka ta zaɓi wata taguwa ta haɗa mata sardi ta hau ta kora sauran dabbobin nan da ta yi wa laftin dukiya ba ta tsaya ko ina ba sai gidansu da babanta ya ganta da wannan dukiya mai tarin yawa ta durgusa ta gaishe shi ta kuma yi godiya ga Allah saboda raba ta da wannan bala'i sai ya yi matuƙar murna ita da mahaifanta da 'yan uwanta suka ci gaba da more wannan dukiyar hankali kwance karan bana kenan maganin zoman bana wannan kenan yara yara tun da muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce akan auren kaza da mazuru. akwai wata kaza da ta ce za ta yi aure sai zakaru suka yi ta yi zuwa neman aurenta duk zakaran da ya zo sai kaza ta ce ba ta son sa wani ta ce ya yi gajarta wani ta ce ba shi da gashi wani ta ce bai iya cara ba wani kuma idan ta rena shi sai ta ce ma ba shi da sardi ko kuma ya yi tsawo ko ba shi da kyawun fuska haka dai ta rinka korarsu sai wata rana mazuru ya samu labarin halin kaza da kuma buƙatar iyayenta na son su aurar da ita shikenan sai mazuru ya yi shigar manyan mutane wato ya sanya babbar riga da hula ya kuma kawo rawani ya naɗa bai tsaya ko ina ba sai su kaza ya kira kaza ta fito tana wani yauƙi da ta gan shi da shiga irin ta kamala sai sanar da iyayenta cewa yanzu fa ta samu jin aure Iyayenta suka yi ƙoƙarin hana ta, amma ba ta ji maganarsu ba. Daga ƙarshe dai aka ɗaura musu aure da mazuru. A ranar da za a kai amarya gidan mijinta, sai abokan mazuru suka rikida suka dinga yi mata waƙa suna cewa, Kaka ga abinci, kaka ga abinci ya shigo mai daɗi, kyau kyau, kyau kyau. Shi kuma ango yana cewa, Ku kawo mini, ku kawo mini abinci na mai daɗi. Ku kawo mini, ku kawo mini abinci na in yi maganin kwaɗayi. Sai mazuru ya ɗauki allo wai zai yi karatu, amma sai ya rinka cewa, In na allo, in ci kaza, in na allo, in ci kaza. Da kowa ya watse, sai ko mazuru ya cafke kaza tun tana kuka. kwit kwit har aka ji shiru ya gama murɗe mata wuya ta mutu saboda tun fari bata ji maganar mahaifanta ba ba wanda ya ƙoƙarin cetonta daga damƙar da mijinta ya yi mata ƙurungus kan kusu yara yara da fatan kuna biye da mu a cikin waɗannan tatsuniyoyi a madadin cibiyar dr bakar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'in da ya haɗa mana sautin shirin abubakar abdulaziz ni aminu jibril gwadabe ke mana fatan alkhairi